قل رب إما تريني ما يوعدون Sema, Mola wangu mlezi, ukinionyesha adhabu walioahidiwa, رب فلا تجعلني في القوم الظالمين Mola wangu mlezi, usinijalie katika watu madhalim hao. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون Na hakika sisi ni waweza wa kukuonyesha tuliowaahidi. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون Kinga maovu kwa kutenda yaliyomema zaidi. Sisi tunajua wayasemayo. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين Nasema, Mola wangu mlezi, najikinga kwako na wasiwasi wa mashetani. Wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun Na najikinga kwako Mola wangu mlezi, wasinikaribie. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Mpaka yanapomfikia mmoja wao mauti husema, Mola wangu mlezi, nirudishe. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Ili nitende mema sasa badala ya yale niliyoyaacha. Wapi? Hii ni kauli aisemayo yeye tu. Na nyuma yao kipo kizuizi mpaka siku watapofufuliwa. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Basi litapopulizwa baragumu, hapo hautakuwepo ujamaa baina yao siku hiyo wala hawataulizana faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun ama wale ambao mizani zao zitakuwa nzito au ndio wenye kufanikiwa waman khaffat mawazinuhu faulaika فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Na wale ambao mizani zao zitakuwa nyepesi, hao ndio waliozitia hasarani nafsi zao na katika jahannam watadumu. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Moto utababua nyuso zao nao watakuwa na nyuso zilizokunjana. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Je, hazikuwa aya zangu mkisomewa na nyinyi mkizikanusha? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين watasema Mola wetu mlezi tulizidiwa na uovu wetu na tukawa watu tuliopotea Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun Mola wetu mlezi tutoe humo motoni na tufanyapo tena basi kweli sisi ni wenye kudhulumu Qala khsa'u fiha wa la tukallimun Atasema Mwenyezi Mungu, tokomeeni humo wala msinisemeze. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin bila shaka lilikuwapo kundi katika waja wangu likisema Mola wetu mlezi tumeamini basi tusamehe na uturehemu nawe ndiwe mbora wa wanaorehemu fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun lakini nyinyi mliwakejeli hata wakakusahaulisheni kunikumbuka na mlikuwa mkiwacheka inni jazaituhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun hakika mimi leo nimewalipa kwa vile walivyosubiri bila shaka hao ndio wenye kufuzu قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Atasema, mlikaa muda gani katika ardhi kwa hisabu ya miaka? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين Watasema, tulikaa siku moja au sehemu ya siku. Basi waulize wanaoweka hesabu. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Atasema, nyinyi hamkukaa huko duniani ila kidogo. Laiti ingelikuwa mnajua. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Je, mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba nyinyi kwetu hamtarudishwa Fata'ala Allahu al-Maliku haqq la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim Ametukuka Mwenyezi Mungu mfalme wa haki hapana Mungu ila yeye Mola mlezi wa arshi tukufu ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Na anayemuomba pamoja na Mwenyezi Mungu, Mungu mwinginewe, ana ushahidi wa hili. Basi bila shaka hisabu yake iko kwa Mola wake mlezi. Kwa hakika makafiri hawafanikiwi waqur rabbighfir warham wa anta khayrur rahimin nawe sema mola wangu mlezi samehe na urehemu nawe ni mbora wa wanaorehemu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah nabii sema, ukiwateremshia adhabu liyowaahidi hapa duniani na nipo pamoja nao, basi na kuomba usinifanye mwenye kuadhibiwa pamoja na makafiri waasi. Na sisi tunaweza kutimilivu kukuonyesha adhabu tuliyowaahidi ikiwateremkia. Basi wewe tuwa ujue kuwa tutashinda. Wewe endelee na wito wako na ukabili uovu wao kwa vitendo vilivyo vizuri kama kusamehe au vinginevyo. Na sisi tunajua vyema wanakutaja vipi wewe na wanavyousema kwa ubaya huo wito wako kwa uovu na uzushi. Na sisi tutawalipa kwa hayo. Nawe sema, ewe mwana mlezi, najilinda kwako na wasiwasi wa mashetani wasiniingilie katika nafsi yangu kwa vitendo kupendeza Na ewe mwana mlezi, najilinda kwako wasiwe nami katika kitendo chochote ili kitendo hicho kiwe kimetakasika, safi kwa ajili ya ridhaa yako tukufu. Wanaendelea kuwakanusha mpaka utapofika wakati wa kufa, mmoja wao hujuta na akasema, "Ewe mwela wangu mlezi, nirudishe duniani ili nipate kufanya amali njema katika mali au wakati nilioacha." Wala ombi lake haitokubaliwa kwani haya ni maneno anayasema bila faida, hayakubaliwi. Na pindi akikubaliwa hatotenda kitu. Na juu ya yote hatorudi kabisa kwani mauti ni kizuizi baina yao na hayo wanayotamani mpaka Mwenyezi Mungu atapowafufua. Ukifika wakati wa kufufuliwa, tutawafufua kutoka makaburini kwao na hayo ni kwa mfano wa kupulizwa tarumbeta watafufuka nao wamefarikiana. Hapana mtu utamfaa ujamaa wake na fulani. Ujamaa Kiswahili maana yake mahusiano ya nasaba sio socialisti. Wala hapana mtu atemuomba mtu kitu cha kumfaa kwani kila mmoja wao siku hiyo atakuwa kashughulika na lake. Amali yani vitendo ndiyo mizani ya kupimia. Mwenye imani nzuri na vitendo vyema atakuwa na uzito katika mizani ya Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo waliofuzu. Na asiyekuwa na thawabu au vitendo vyenye uzito mbele ya Mwenyezi Mungu, hao ndio waliozihasiri nafsi zao kwa kuziuza kwa shetani. Nao wataadhibiwa motoni, wadumu humo. Moto utawababua nyuso zao, nazo zitakuwa zimekunjana kwa uovu wa mwisho wao. Mwenyezi Mungu anawakemea na anawaambia aya zangu zilizokuwa zinateremshwa zilikuwa mkisomewa duniani Nanyi mkizikadhibisha watasema nao nakiri makosa yao. Ewe Mola wetu mlezi, maasi yetu yalikuwa mengi ndiyo yakatupatia mashaka na tukawa wenye kupotea tukaiacha njia sawa. Na watasema, Mola wetu mlezi, tutoe motoni na uturejeshe duniani, basi tukirudi tena kwenye ukafiri na waasi, basi tutakuwa kweli na tunye kujidhulumu nafsi zetu. Na mwenyezi mungu atawaambia kwa dharau na kuwabeza. Kaeni humo kwa madhila na unyonge, wala msiseme nami kabisa. Mimi sikukudhulumuni, bali nyinyi mmejidhulumu wenyewe. Kwani waumini wema katika waja wangu walikuwa wakisema duniani, ewe Mola wetu mlezi, tumeamini. Basi tukufirie na uturehemu. Na wewe ndiwe mbora wanaorehemu. Na nyinyi daima mlikuwa mkiwafanya maskhara mpaka maswara yenu yakakusahaulisheni kunikumbuka mimi na kuniabudu mimi. Basi hamkuamini wala hamkutii. Nanyi mlikuwa mkiwacheka kwa kenyeli. Hakika mimi hii leo nimewalipa wao kwa mafanikio kwa kuwa waliyavumilia maswara yenu na maudhi yenu. Mwenyezi Mungu atawaambia makafiri, mliishi miaka mingapi huko duniani Watasema kwa kuyaona mafupi maisha yao kwa adhabu wanayokuta. Tuliishi muda wa siku moja au baadhi ya siku hivi. Basi waulize wanaoweza kuhesabu, sisi tumeshughulishwa na hiya adhabu. Basi Mwenyezi Mungu atawaambia, hamkuishi duniani la muda mchache tu, na lao kuwa mnajua malipo ya ukafiri na uasi, na kwamba starehe ya duniani ni chache, mkeliamini na mkatii. Je, mlidhani kuwa tulikuumbeni bila hikma ndiyo mkafanya ufisadi katika ardhi na mkadhani kuwa hamtafufuliwa mpate kulipwa? Utukufu ni wa Mwenyezi Mungu peke yake na yeye ndiye mwenye kumiliki ufalme wote. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye na yeye ndiye mwenye arshi tukufu. Na mwenye kumwabudu Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu hana ushahidi wa kumfanya huyo astahiki kuabudiwa. Hakika Mwenyezi Mungu atampa adhabu kwa ushirikina wake bila shaka yoyote. Hakika makafiri hawaongokewi bali watongokewa ni waumini. Nasema ewe nabii ukimlingania Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea. Ewe Mola wangu mlezi nisamehe dhambi zangu na nirehemu kwani wewe ni mbora wanaorehemu kwa sababu rehema yako imenea na ipo karibu kwa watendao mema.